nik uste dut ez dela normala zomeit euh, uh, erriak, euh, ba, anglet, e, la biarritze edo lakoak eman euh, dute uh, zon defavorize, ez dute uh, antxu erreteko er, egia laborantzak bate eta berzadetik bazu uh, beharnen barnean hainitz erriak uh, kendua, kendua dienak, ne ustez ez da bate normala zomeitek esan dute berba zazpimila, argunt berba amarmila horro gutio urte guziz euh, bizitzeko. Eta berze batzuk errietan, arrangoiz ere, ezen euh, zon eta ber, ne, ne haulek, ne, berba dut euh, diretsua galitzeko, orduan ez, ez dut txekulan ukitu uh, eta guai reglementa reglamentoa hori ekin, berba ezanen dut diretsua tamion eretzat, me somaitek bizian beti izan ikundute xoxa, eta egun eta hauai urte bat berze urtean zutu egeio izanen xoxa hori, ez da guetzat, ez da normala, e, laborantzak hori ez e, e, dute aixe bizitzen alko gero.